بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونشين مجلس منا بكويفو نعم شكين للتافين معجم ألفاظ الجرح والتعديل آه، هل ينزو منا شكين كراتن تراجمنا malaman da suka yi wa jarf da ta'dil din nan ko kuma alfaz na jarf da ta'dil din nan ayyuka ɗaya bayan ɗaya kuma yadda nash'an abin take da kuma yaya abubuwan sun wato tsarinsu ya kasance to malaman da suka yi wannan aikin har yanzu muna cikin karatun tarihinsu da kuma yadda suka yi kowa yadda ya raba maratib na da ta'dil ɗin kuma kamar yadda muka gani kowa yadda yake kasabta abin tasha bamban da na wani yau za mu tashi kan malami na fudu wadda shi ya kawo alhafizul iraqi ko na'am malam yace huwa al auhadu al'allamatul hujja al-habr umdatul anam حافظ الإسلام فريد دهره ووحيد عصره wannan faridu dahrihi da wahidu asrihi duka suna nufin a zamanin sa babu ishi man fil hifzi wal itqan fi zamanihi wanda a zamanin sa ya wuce saura gurin yin hadda da kuma kyautata da inganta abin da ya karanta wa shahida lahu bit tafarrud fi fannihi immatu asrihi mushahid lahu sun ba da shaida bi tafarrudi fi fannihi gudun kadaitowa da sanin wannan fannin a immatu asrihi malaman zamanin shi wa awanihi asr zamani awan lokaci haka ne awwa awan wannan ita ce wadda aka ɗauko daga ita ana wanda ana al'awanu zaka ce ana al'awano kaman kai ne ka mutum al'ana anal awano kaga duka hamza ne da nunun ko to in kaga to harufan da aka yi suka gina su duk abu ɗaya ne al'ana ana al'awano muhaddisu diyarin misriya abulfadl abdurrahim ibnu abdurrahim ibnu abdurrahman ibni abi bakar ibni ibrahim alkurdi haka yace ce, kurdi haka shi malamin ma yana gaba kadan kamar zai ya kan magana kan kurde kam ana ce kurdistan can yankin iraq ne eh, wata kabila ce cikin iraniyawa kurdin alkurdi arraznani ar asli kaga asalinsa almihraniyu almihran wani yanki ne a kasan masar ashafi'iyu zainuddin al-iraqi kaga wannan lakabin shi wulida bi man sha'atil mihraniyi kaga a yankin mihran din ne aka haife shi baina misra wal qahira tsakanin birnin misra da cairo ala shati'in nil bangaren wato bangare wanda yake kusa da ruwan sunan nil din في جماد الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة للهجرة هجرنا لدري بقوي دا عشرين دا بيار وأنه هو حيفو زين الدين العراقي وكان أصل أبيه من بلدة يقال لها راسنان وأنه أصل مسقط رأس أبيه inda asalin mahaifin shi garinsa yake yanzu mutumin da yana a maiduguri sai aka ce ai wannan dan gaidam ne amma mahaifin shi sai aka ce dan gashiyar gashiyar ka san gashiyar daga sani ba hajjifa hmm? wai ya san gashiwa? <laughs> mun ji wannan to ai dama mutum asali inda mahaifin shi aka haife shi dama nan ne kai dan can ne haka ne ba daga uban ne dan raznan min amali irbil daga kasan irbil قدم القاهرة صغيرا ونشأ بها kaga shi al'alamatul iraqi zuwa yayi garin misra shi asali ba dan gurin bane kaga misra ita ma birnin ilimi ne ya zo a karami ne kuma ya girma a garin hafi al-qur'an al-karim wa 8 sinin ya haddace alkur'ani alhali shekarun shi takwas wa aqdamu ma wujida lahu min as-sama'i sanata 37 wa 700 lil hijra wato mafi tsohon sama'i na hadisi wadda yayi shine hijira na da bakwai da talatin da bakwai wa aqdamu ma wujida lahu min as-sama'i sanata sab'ami'a wa sab'a wa salatin kana so ka fara a farko sab'in wa salatina wa sab'ami'a to yanzu shi haifuwan shi dari bakwai da talatin da biyar afwan da ashirin da biyar to in mun zo kan talatin da bakwai kenan nawa sha biyu ko? to kenan sama'un da yayi a gurin ita ce wadda farko-farko za ka ce a cikin samawan da ya ba wadda ta kai wancan sufa farko-farkon abubuwan da ya ji kenan kenan a tun wancan lokacin ne ya fara jin hadisi wakana kana aslu abihi min afwan washtaghala fil ulum ishagaltu da neman ilimi wa kana awwal fil qira'ati wal arabiyya farkon abubuwan da ya shagaltu da su shine farkon abin da ya shagaltu da ita ita ce ilimin qira'at da kuma ilimin larabci wa kana mufrita zaka yana da matukar hankali azzaka'u shine mutum wanda yana da kaifin kokolwa karfin kokolwan gurin risgo abubuwa azzaka mun gane wannan ba mufrita zaka al-hifz jiddan yana da tsaurin hadda faqad hafiza min al-ilmami fi yawmin wahidin arba'a 400 سطر هكذا يبقى 400 سطر السطر لاي لاي كوسان دري فدو أيني قدا في يوم واحد الإمام موسى نتافي من هنا يوا هكذا يبقى نعم, نعم. وحفظ نصف الحاوي في الفقه في خمسة عشر يوما يا حدث وانا للتافن ربنت أتشين كوانكي وما شابير فأشار عليه القاضي عز الدين ابن جماعة بطلب الحديث سيما لمن يباشي شاورة كي وانا كتفيني من إلم حديثي سبيل كينا أنغا تسكى ودزا زبا كراتو شكينتا وعرفه الطريق في ذلك سيسند شيهانيا أبنا يأتكي فطلبه على وجه على وجهه يسيا نيمي ونن يتحنيا نتداتي من سنة عشري من سنة اثنتين واربعين وسبعين للهجرة هجرة تنادتري بوكوي دا اربعين دبيو أخذ العراقي علم الحديث عن الشيخ علاء الدين ابن التركماني الحنفي تركماني الحنفي يكرن تائل من حديثي وتنادك تشيكي مالا من دي كراتو أقول مالا من shine kenan babba a gaba wabihi takharraja wa intafa'a daga wannan malamin ne ma ya gama karatun hadisi? ya kure wa intafa'a kuma ya amfanu daga malamin nan fa sami'a alaihi ya ji hadisai daga malamin nan kenan ya karanta hadisai daga malamin nan wa ala ibn shahid al kaji sunan wani ma wa ibn abdul hadi ibn abdul hadi kan sananne ne abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn abdulhadi al-maqdisi al-hambali dari bakwai da fudu da zuwa dari bakwai da arba'in da fudu ibn abdulhadi daga malamin shi ibn taimiyya al-hafiz al-mizzi da zahabi da ibn al-qayyim wannan duk malamin shi ne malaman shi mun gane wannan to kaga ibn abdulhadi ma yana cikin malamin shi bil fath al-maiduni wa jama'at min mashayikh misra wal qahira hakanan da yawa daga cikin malaman garin misra da kuma birnin ta cairo ka muhammad ibn ali al-qatrawani wa muhammad ibn isma'il ibn al-muluk mudaffar al-attar wa khala'iq da wasu kuma wa hubbiba ilayhi hadha al-fann aka wato sanya wa zuciyan shi son wannan ilimin hadisin fatawaghala ay fata'ammaqa fihi sai yayi zurfi a cikinta من التوغل ورحل إلى دمشق وحمص وحماه وحلب وطرابلس وصفد وبعلبك وبيت المقدس والخليل ومكة المكرمة والمدينة المنورة وطوف كل هذه البلدان وسمع في كل منها من خلائق منهم أكوي تقي الدين السبكي والحافظ العلاء والعفيف المطري وهم بالرحلة إلى تونس سيئين كلين زوغرين تونس لسماع الموطأ سبيد يجي يسامو إسناد نموطن إمام ابن مالك عفوا إمام مالك رواية رواية يحيى ابن يحيى الليفي كان أقول رواية يحيى ابن يحيى الليفي فلم يتفق lahu zalika to wannan Allah bai datar da shi wannan ba kaga a garin nan kam riwaya da zaka samu yawanci a duniya ma dai riwaya na wato muwatta tana da riwayoyi kusan goma a cikin goma sha nan yahya riwaya na yahya ibnu yahya allaifi ita tafi inganci wadda malamai suke recommending yanzu in kai ka je siyan takarda in ka in dai mutumin da yake siyar da takardan ya san kan abin in ka ce mishi ina son muwatta malik zai ce maka riwayan wa Eh, sai ka zama ba gidaje sai ka ce eh? <laughs> sai ka ce kana son riwaya na yahya ibn yahya al-laisi wannan ita ce tafi inganci a cikinsu su saboda akwai na muhammad ibn hassan al-shaibani akwai na abin mushaf da sauransu اشتهر العراقي بهذا الفن فتقدم فيه يشهر أولا ilimin من سيئ قبح وانتهت إليه رياسته riyasatuhu sai shugabancin wannan ilimin wato ta saya a kansa fil biladil islamiyya a garuruwan musulunci in dai a zamanin in ka ce hadisi to sai shi kamar mu a to a zamanin mu wato zamanin da ta gabata nan dab dab da mu Muhammad Nasiruddin Albani a duk duniya in ka tambaye shi za su ce shine waɗanda suke raye har 'yan bidiyar sun yadda ce wannan ya iya kawai dai sauran mugunta da hik da sauransu اشتهر العراقي بهذا الفن فتقدم فيه وانتهت إليه رياسته في البلاد الإسلامية مع المعرفة تعدد السنين أبن والإتقان دا كوتتاوى والحفظ دا حد بحيث إنه لم يكن له فيه نظير في عصره حر يا زما يا كسنشي باشدا وتودى zai zama wato shi menene zaka ce ne sa'an shi fihi nadhirun fi asrihi bai da sa'a a zamanin sa wa shaida lahu bit tafarrud fihi iddatun min huffaz asrihi da yawa cikin malaman zamanin shi sun shaida cewa lalle wannan shi kade ne a irin wato a fannin sa minhum a cikin su akwai as-subki al-ala'i ibnu jama'a da ibnu kafir al-isna'i fakanu yubalighuna fi sana'i alaihi sun kasance suna wato kai makura wurin wato yi masa yabo hatta kala ibn jama'a har ibn jama'a yace kullu man yadda al-hadith bid-diyar siwahu fa huwa mudda'i yace duk wanda zai ce shi ya iya ilimin hadisi a garin misra alhali wannan mutum yana raye yace to kawai wannan iddia yake yi وقال تلميذه النابغة الحافظ بن حجر ibn hajar al-asqalani yace sara al-manzuru ilayhi fi hadha al-fann ya kasance shine ma abin kallo a wannan fanni min zaman al-shaykh jamaluddin al-isna'i a zamanin malan jamaluddin al-isna'i wa halum majran a haka abin ta tafi wannan kalma halum majran hmm? wasu suka ce ha'un din na tanbihi ne lumma ismu fi'l al suka ce jarran kuma masdar ne fi'l nashi mahzuf to in kana son karin bayani sai ka to ka kalli littafin az-zahir fi ma'ani kalimatin nas wannan littafi na ibn al-anbari az fi ma'ani kalimatin nas ibn al-anbari al-fawaid al-ajiba fi i'rab al-kalimat al-arabiyya ibn abidin ka dubi littafai guda biyu din nan zaka samu i'rabi da karin bayani akan su haka in kasa wannan mata ishe ka سبب أصلاً التافه إنترنت عدنا سوا في عربي الفائدة العجيبة في عربي الكلمات الغريبة هكا ابن الأثير النهاية في غريب الحديث إن كاجي مادة نجارة ساكدي كتردد وانا كلمة يا إمبا يعني أكنتا تو سبيل وانا ما غنم ذاك غنتا ذاك غنتا سو نيوا عشكين annahul wadih ko tana nan da yawa a cikin ta to halin majarra wannan shine abin da take nufi kawai tadullu ala al-istimrari tadullu ala al bi ma'naha walam nara fi hadha fanni atqana minhu aw wannan fanni ne bamu ga wanda ya fi shi gurin tabbatar da abin da ya karanta ya karanta ba wa alaihi takharraja ghalibu ahli asrihi yace mafiya yawan mutanen zamanin shi wanda suke gari da daga wannan malamin ne suka karantu a gurin shi ne suka yi karatu har sun kware in sun ce ta harraja. kamar mutum ne ya yi graduating ba kamar ba graduating suka yi shi wannan shi ne malamin su ya karantar da su har suka yi graduating akwai mutane da yawa to su gaskiya saboda Allah wancan lokacin saboda akwai malamai da yawa ga sunan bircik akwai majalis na ilimi da yawa akwai malami nan akwai malami can akwai malami can kuma kaga lokacin da ka tashi ma ba a bata lokacin ka ba a girin karatun islamiyan nan ba to shekarunka takwas ka haddace alkur'ani gam sannan ka ɗauki jakanka ka fara yawo kana yawo ka je nan ka yi can ka can wani lokacin babanka ne zai dauke ka yanzu ka kaka yadda mutanen mu na yanzu suke kashe kudi gurin yaran su su yi boko akwai wanda zai sayar da kudin shi ya kai yaron shi united kingdom saboda ya yi karatu akwai wanda zai sayar da motan shi ya kai yaron shi ya yi karatu ko to haka su sun sayar da dabbobi da gidaje saboda yaran su su karanta addinin nan yanzu irin malaman da kake gani yadda yau masu duniya suke kashewa yaran su kudin su karanta bokon nan haka sun kashewa yaran su kudi nasar mun san labarin wannan wanda ya je gurin imam malik an yi mushi bulala ya jawa imam malik Allah ya isa uban shi gida ne ya siyar ya bashi kudi ce ka je kai karatu gida ya siyar yanzu kai <laughs> mun ji wannan yanzu kai wai ba wani abu bane a kai da kanka ma yanzu kudinka wadda kake so ka siya shadda na dubu goma sha biyar za ka iya kaje ka siya shaddan dubu bakwai ka siya takarda na dubu uku kai din mun ji wannan saboda aka kai ma sai ka san yadda za ka yi da yaranka saboda zamanin nan ba yi hankali ba har kai wadda kake cewa wai kai ka iya ka karanta addini sai ka fifita bokon kan addini gane wannan wadda wannan ta sabawa ta farkin magabatan sharri ne ba to shi talibul ilmi ya zama haka saboda in kai ka daina yin hakan kenan a gidan fitan alherin nan a gidan ta tsaya a kanka kenan ko yaya to malai ce walam nara fi hadha alfanni atqana minhu alayhi takharraja ghalib ahli asrihi faqasadahu tullab alilmi min mashariq alard wa magharibiha talibai sun nuface shi daga gabashi da arewan kasashen duniya nan duka suna ringa zuwa saboda su yi karatu faraha ilaihi li akhdhi al-akhdhi anhu al-akhdhi anhu was-samai alaihi al-jammu al-ghafir mutane da yawa al-kabir minhum was-saghir babba da karami falazamuhu wantafa'u bihi sun lazunce shi har suka amfanu wato kuma sun amfanu da shi minhum a cikin su ibnu al-imam al-hafiz al-faqih waliyuddin abu zur'a kaji dan dan malami والحافظ نور الدين الهيثمي وبرهان الدين الأبناسي وكمال الدين الدم الدميري كو الدميري وجمال الدين ابن ظهيرة والبرهان الحلبي والحافظ ابن حجر العسقلاني والذي كان من أنبغي وأجل تلاميذه wadda cikin ɗaliban shi shine a gaba gane wannan wato kun ga irin waɗannan ɗaliban waɗanda suke so ne a gaba a gurin malaman in ka je ka karanta tarihin tarihinsu kaga irin biyayya da abubuwan da suke wa malaman shi ne fa ta sa ba bacin rai ba komai wato su dai malamin jira ma ake malam shin akwai wani abu ma za a yi mai to sabida biyayya da kyakkyawan hali da suka nuna wa malaman ka ruba a wancan lokacin ma irinsu kaɗan ne sai malaman su saka su cikin addu'ansu daban kenan karatun mu sai a yi mishi wani abu daban ba dole ya fi wasu ba haka wani mutum wannan kama wannan zamanin ne a wannan zamanin malamin yana karantar da ɗalibai kara kanana shi yaron shi a barandan shi nake karantar da yaron shi amma sauran a waje akwai mutum da ya zo da yaron shi shi ɗan kasuwa ne in zai fita to kasan malami wadda yake zaune gida ba abin da yake yi in zai fita zai zo da safe ya gaida malam ya ajiye wani abu sannan je kasuwa in ya tashi daga kasuwa da yamma in ya zama ba zai wuce gida ba sai ya shiga ya gaida malam ya bara wani abu sannan ya shiga sai malamin ya ɗauko ɗan shi ɗan mutumin ya zo ya hada shi da ɗan shi a kofan dakin shi suke karatu to inna ma yudannu nini ne ya yi. sauran ma dai to kuma dai ku samu amma wannan difinan ne haka mu ma lokacin da muke karatu malamai sun sha bamban akwai malami a sunna akwai malamin gida malamin gida da carbin shi wannan ka gane in a anguwanku akwai ma in ka je karatu kwana biyu uku ko sati daya in ka je ka daga wannan abin ka aje wani abu yi ka ce ma ba mu fatiya haka ake yi a gurinsu amma mu da malamunmu na suna wannan ba mu sani ba amma su can mu mun yi karatu a gurinsu tun muna sakandare mun fara karatu a gurinsu a lokacin mata in malamin yi zala na yanka je shi ba ruwan shi shi abinci ma zai ce zo zo ka ci ku ci abinci ku sha shayi ku yi karatu ku tafi can masu maza ma ka ci din amma ana yin hakan gane wannan kuma karatun da za ka samu a gurinsu da kirne ka samu wani guri <laughs> mun gane wannan Ya'uwa wannan baka sani baka sani in akwai a lungun ku ka tafi eh, ka je kai karatu in ka samu malami a lungu ka je kai karatu su akhdari da ashmawi da izziya da risala wani in ka sa malami ne ƙwararre har muktasar akwai tafi tafi in ka samu dubu biyar ce ka kai dubu ɗaya eh ka aje a yi fatiya ko baka ce fatiya ba malanta sai an jima sai ka aje ka tafi lokacin annan sanyi ta zo ka je ka siya burku babba ka kawo ba za a yi maka rowan karatu ba amma kai kullum sai gam in ka zo sai ya baka karatu ka tafi to irin wurin can ɗanyar Allah ya <laughs> ce eh, wannan wani lokacin ma sai lokacin da kake zuwa sai malam ya tashi ya tafi ya ce in ka zo shi baya nan in ka zo baya nan in ka gaji sai ka ce to shi kenan sai ka zauna a kai ne yi wa kanka in gane wannan <laughs> haka abin take fa <laughs> malam ya ce tuwufi al-iraqi haka ne ba sanata sittin wa 800 al-allamatu al ya rasu hijira na da 806 يقول ابن حجر ibn حجر yake cewa mata shaykhu aqiba khurujihi min al-hammam fi thamani sha'ban kwana takwas na watan sha'ban walahu wa na sana wa rub'u sana yana da shekaru nawa 81 da watanni uku haka ne ba nadhiru umri shaykhina shaykhina wato tamkadda shekarun malaminmu shaikhul islami sirajuddin al-balqini kenan wa fi dhalika aqulu fil fil murfiyati to a wannan ne nake cewa akan yi masa jaje kenan da dashin jin dadin abin da ta faru la la yanqadi ajabi min wufqi umrihima al'amu kal'ami hatta ash-shahru kash-shahri عاش na عاما بعدها سنة وربع عام سوى نقص mutabari ice la yanqadi ajabi mamaki na san ba karewa min wufqi umrihima gurin dacewan shekarun waɗannan malamai guda biyu al'amu shekarunsu kal'ami tamkar da shekarun hatta shahru har watanni ma ka shahri tamkar da watannin wannan ma 81 da watanni uku wannan ma 81 da watanni uku Aisha 80 aman ba da hasana kaji sun rayu shekaru 81 wa rubu amin da kuma ɗaya bisa fudu na shekara guda siwa naqsin limu'tabari wato sai dai banda na kasa ragina limotabari wadda za a yi la'akari da ita kenan abin abinda ka rage ba zai wuce kwanaki uku ko hudu ba wadda ko kuma a ce kwanaki uku ko hudu ko sati guda ta kara kan wannan wadda za ka yi la'akari da ita kadan ne siwa naqsin limu'tabarin ai siwa cikin kwanaki wadda za ka yi la'akari da su yace kaɗan ne mu'allafatuhu أما مؤلفاته فكثيرة وجليلة كما سأمفاني منها تخريج أحاديث الإحياء سماه إخبار الأحياء بأخبار الإخبار الأحياء بأخبار الإحياء هكذا هذا نبا حسن سو suna rubutu وني lokaci hamzan nan suna rubutu wani lokaci a kasa suke ajeta ko fatha ne ko hamzan fatha ne suna yin haka a cikin rubutu kamulat musawwadatuhu ثم اختصره في المغني an حمل asari في asar kamulat musawwadatuhu ya gama rubuta littafin in sun ce musawwada suna nufin rubutu wadda ba yi tahqiqi ba sun makhtasarahu sai ya yi ma ikhtisari littafin gashi tana da girma a cikin littafi al-mughni an hamlil asari fil asar kashi sunan littafin wato zai wato mai wadatarwa daga ɗauko manya-manya inda ya tafiya za ka yi akwai ɗaya daga cikin malamai a yi yana tafiya bulaguro ike ya ji karatu rubutu ya yi sai a hanya barayi sun tare shi da suka tare shi sai suka hasan mai komai haddare ta tafai ya ce to a yi haƙuri a ban littattafan ya ce wannan shi ne shekaru na nawa na yawo na yi rubutun nan ce in je gida haka ba komai suka ce to ilimin kan da barama ma zai sace to gashi sai an zuba mai takardun sai ce o oh. sai ya zo na ya haddace abin shi sab ya ce to kenan in mutum karatun da ya bai haddanta ba shi ba na shi ba da ce barawo zai sata mai ilimi sabon sun kawo in sun kwashe littattafan shi kenan in ya zo gira zai ce to an kwashe karatun <laughs> mun gane wannan <clears throat> shi yasa an ce ilimin da ba za ka shiga ban daki da ita ba ba naka ba ne ko? haka ne in baka yadda da wannan maganan ba ko in za ka yi exam ka gwada mm, kana da exam gobe ka gwada da yi ka je kai karatu kai jotin za ka shiga da ita ban da ke yi ko gobe kafin ka shiga exam za ka iya shiga da jamjami cikin hall ko ba zai yi ba dole ka aje ta ba naka ba ne a yi amma wancan akwai yadda zai yi a cire ta ne babu saboda ka an zaka yi hadda ba crime zaka yi ba hadda zaka yi kuma ka roki Allah ya rike maka abin da ka haddace kaga sunayen malaman nan da da tarihin rasuwansu dole ne sai ka memorizing kuma ka roki Allah Allah ya rike maka in ba haka ba zaka manta gane wannan alfiyatun fi mustalahil hadith wa sharhiha sharh at-tirmidhi zayyala fihi ala sharh ibn sayyid an-nas sharh da ibn sayyidin nasu yayi sai mai tazyil wa kataba minhu nahwa 10 mujalladatin rubutun da ya ta kai mujalladi goma at-taqyid wal idah lima utliqa wa ughliqa min kitabi ibn salah wannan littafin amr ibn salah ulumul hadith ne yayi mai yayi mai abin nan aiki kuma zaka yana yawan yin reference da wannan littafin at-taqyid wal idah sannan taqribul asanid wa tartibul masanid an-najmul wahhaj fi nadm al-minhaj yani fi al-usul lil-baydawi kaga wannan a usul mai rubutu yaqa'u fi 70 wa 60 wa 300 wa 1000 baitan baiti 1367 wanda shi al-allamatu suyuti ma wannan littafin eh, mai sunan shi ma nazmin da yayi wa eh, mai sunan littafin nan littafin subki jam'ul jawami' jam'ul jawami' al-kawkab as-sati' ina gabaitin littafin nan ya kai 1500 in ban manta ba sa sharhi na abin nan nazm na jam'ul jawami' ne saboda shi ba abin da ya bari shi maraqi 1000 ne saboda shi ya dan canja mai salo kuma yace muntabizan an maqsidi ma zukira lil fununi ghairi muharrara mala yace al-alfiyatu fi gharib al-qur'an manzumatun fi alfi baitin kaga alfiya fi gharib al-qur'an tafsiri kenan dictionary na al-qur'ani ne nazmu kuma baiti dubu abin mamaki kenan to maza sun yi aiki fa yanzu kai mayan karatu ake yi addurar sani saniya fi kun ga wannan karatuttuka hmm wallahi duk karatuttuka ne wadda ya kamata a yi wa yara kafin su gama sakandare inda ku malaman islamiyan kuna da hasken kuma irin wannan abin ko a islamiyan da kake ba zai yi ba in ka ce dole sai za yi yaki da kai hmm. za ce kai ku ba ka ba ba zai yi ba ne akwai waɗanda <laughs> tambaye waɗannan mu gane wannan kenan dole ne in dai kana so kai jara sai ka samu guri mai cin gashin kanku saboda ku za ku yi sare ga yadda za mu yi ba wanda zai samu ku baki amma inda kake yanzu wannan haka za ka ka same su haka za ka bar su ce kai ba kai yaushe ne kai graduating ka rufe mana bakinka mun gane wannan ku gane wannan abin fa inda jaran ba ta cikin zuciyanka ba za ka yi ta ba kuma wallahi in mun zauna haka ba jaran da za a yi yanzu kai yawo kaga islamiyan da muke da ita kap ina ake yin karatu ingantacce a islamiyya mu dai ba za mu ce babu watan da ba mu sani ba amma ba mu gani ba ba mu gani ba ko yaya to yaushe za a gyaran ku ne kai yanzu ka iya ka dan iya sai ka je ka karantar da wasu Ba ka san inda ilimin da kake yi inda saboda Allah ne ma kana lillahi dama imam malik ya zai rubuta muwatta an ce malam muwatta za ka rubuta akwai waɗanda suka yi akwai wanda sun yi rubuta rubuta muwatta kafin malik shi ma malik ya ce ma kana lillahi dama ya ce inda idan Allah muka yi zai dawama kaga na shi tarihi na wasu <clears throat> saboda haka in kana yin abu ka kyautata niyya shi shine wa kullu man lam ya'taqil lam yantafi' da الدرر الثانية في نظم السيرة الزكية ألف بيت ينزل تافينا ابن ناصر الدين الدمشقي أكان sira na mazaje wa fayatul a'yan wannan littafin yaushe zaka saka alaikum assalam littafin nan yaushe ne zaka saka ta a masallaci ka karantar da yara waɗanda yanzu ku littafi alfu baitin gashi muna da abubuwan da ya kamata a karanta burje. yaushe ne zaka mu karanta wancan babu kenan yaushe za su karanta a islamiyya ne za su haddace abun saboda in ka yi hadda ka iya larabci kawai abubuwan za su zo ne lokacin da kake bukatansu gane wannan addurar saniya fi nazmi sirati zakiya wani ya ce sai abin mamaki ba abin mamaki ne ya dama nazmu liqtirah wannan na ibnu daqiq al-eid baitin sa bakwai wa gairu zalika mimma yatulu dhikruhu kaga ya ce akwai littattafan shi da yawa wadda ambatonsa za ta yi wata za ta yi yawa in mun ce za mu ambata مراتب الجرح والتعديل عند العراقي مراتب من الجرح والتعديل قرين العلامة العراقي يخ يختلف وتابن دزامي وصل فوزان هنا عند نادن dan na عرب شيء larabcin maza ku dan gane ta ba يختلف ترتيب الحافظ العراقي في مراتب الجرح والتعديل عن ترتيب ابن أبي حاتم والذهبي وهذا هو الترتيب عنده كان الناس دتناشس شابا مراتب التعديل المرتبة العليا من ألفاظ التعديل ولم يذكرها ابن أبي حاتم ولا ابن الصلاح فيما زاده عليه هذه ألفاظ اختص, اختص بها العراقي نعم. لم يذكرها الباقون وهي التي يكرر فيها لفظ لفظ التوثيق المذكور في المرتبة الأولى عندهما إما مع تباين اللفظين التباين التغاير canji wani lafazi ka ƙaulihim sabtun hujjatun attabayonu min bana albaunu da albainu nisa gane wannan lafazai ne nisa ko kuma wato rashin dacewan lafuzan ka kaulihim sabtun hujjatun kaga sabtun ma lafazi daban ne mabaninsa ta sha bambam da hujjatun au sabtun hafizun au thiqatun sabtun أو ثقة متقن أو نحوه وإما مع إعادة اللفظ نفسه كوكو مقبول وتميم يتلفظين كقولهم ثقة ثقة ونحوها أقوانا مرتبة نفركو ابن أبي حاتم da ibn salah basu su ambaci wadannan ba shine menene wahiyar lati yi ƙararru fi halabu tawfiƙil mazkur fil martabatul ula inda huma haka ne ba ولم يذكرها ابن أبي حاتم ولا ابن الصلاح فيما زاده عليه وهي التي يكرر فيها لفظ التوثيق المذكور في المرتبة الأولى عندهما إما مع تبان اللفظين كقولهم ثبت حجة أو ثبت حافظ أو ثقة ثبت أو ثقة متقن أو نحو ذلك وإما مع إعادة اللفظ نفسه كقولهم ثقة ثقة ونحوها المرتبة الثانية وهي التي جعلها ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح المرتبة الأولى شيا صنية تشكي مرتبة تفرقه شو أنني التي جعلها ابن أبي حاتم دا ابن الصلاح صنية مرتبة نفرقه نعم. أما شيكا أقول إنشي المرتبة الثانية نعم. وذكر, وذكر المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم وهي ثقة أو متقن قال ابن الصلاح وكذا إذا قيل في العدل إنه ضابط أو حافظ كينن سوما أتشكين ونن مرتبة مغانا دشي آه ابن الصلاح يي منذ مرتبة نبيو مرتبة نبيو كذا مراتب التعديل هذا نبا مرتبة نبيو هي التي جعل ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح المرتبة الأولى wadda su a gurin su na farko shi a gurin shi na biyu kenan wa zakara almartabatal ula inda bin abi hatim martaba wadda take na farko a gurin ibn abi hatim shi ya kawo ta wa hiya tace thiqatun aw mutqinun wannan magana qala ibn salah wa kaza idha qila fil adl innahu dhabitun aw hafizun wa qala al khatib arfa al ibarat an yaqula hujjatun aw thiqatun kaga wannan duka shi a gurin shi a martaba na biyu ne ai martabatu thaniya wa qad ja'alaha mithla martabati ibn abi hatim thaniya kaga sun dace da ibn abi hatim anan ghayra annahu akhara ibarata sai ya jingirtar da ibarata mahilluhu sidq wannan ibara wara annaha min martabatin taliyatin ya ganta a martaba a na gaba كما فعل الذهبي كما يد الذهبي ذكر العراقي في هذه المرتبة ألفاظ كما يكا وصلفظا وأن مرتبة صدوق لا بأس به ليس به بأس مأمون خيار لفظا دي زي كارا نان كينا سنة المرتبة الرابعة ذكر فيها بقية ألفاظ التعديلية أنبت صورا لفظا مثل محله الصدق رووا عنه إلى الصدق ما هو شيخ وسط ko wasafin ko shaykhun salihul hadithi muqaribul hadithi wannan ko kace muqaribul hadithi ko muqaribul hadithi yace bi fathir rai wa kasriha aw jayyidul hadithi hasanul hadithi suwailihun saduqun insha Allah arju annahu laysa bihi ba'sun wannan martaba ta hudu waqtasar ibn abi hatim fi al-martabati ath-thalitha min kalamihi ala qawlihim shaykhun haka ne ba ibn abi hatim a martaba ta uku ya kawo shaykhun ne wa qala hiya bil manzilati kabla ha amma gurin dauko maganan martaba wadda take gabaninta da ita ɗaya ne Yuk tabu hadithuhu wa yin zarufi kenan da mutaba'at kenan illa na huduna amma gurin daraja bata kai can ba wannan kuma ina ne za ta yi amfani a ganin ka na abinda nake nufi kaga yanzu lafuza guda biyu ne ya ce maka wancan martaba da wannan darajansu daban-daban ne amma gurin ɗauko hadisin dukkansu abu ɗaya ne za ka yi amfani da su gurin istishar da mutaba'at to me amfani raba su na aha babban abin ma ne yanzu misalin ka samu karo wata maganan da yanzu muka yi na yanzu nan ko ai ba ta a rubuce amma rawa wanda suke yi wannan ita ce wasu abubuwan da kai za ta zama a jikin kafa wadda cikin rubutunka da karatunka da binciken da kake za ka yi amfani da su kaga wannan hadisin da wannan ta wannan ya za a yi inda kana bincike a dirata kan isnadi irin waɗannan abubuwan ne kake gani gane wannan hakan na daga cikin hanyoyin tarjihi ai ana duba isnadi to a isnadin wasu characteristics ne zaka duba wannan tana ciki maratib da suke rabawa illa annahu dunaha wa qasara fil martabati rabi'ati ala qawlihim salihul hadith anan yasih shi ibn abi hatim kenan amma shi kaga malam ya raba su daya biyu uku fudu mun gane wannan yanzu kaga maganan da yi waqtasara fil martabati rabihati ala qawli salihul hadisin nan maganan iraqi da maganan ibn abi hatim dukan su biyu a martaba na hudu ne amma me yake nufi a nan gurin shi yi ibn abi hatim a gurin banda salihul hadisin nan akwai wani lafazin da ya kawo na hmm. na bi hatim no no na bi hatim a martaba na hudu akwai wani lafazin da ya kawo ai wannan ba kwakwalwa za ka wasa babu dai ka gani mana na shi kadai ba haka ne ba martaba na hudu shi kadai ne ba to abin da yake nufi ibn abi hatim shi kadai ya kawo amma iraqi ya kara wasu martaba ɗaya ne ibn abi hatim lafazi ɗaya ya kawo amma ka duba abubuwan da iraqi ya kara mahallu sirku da rawahu anhu da ilaihi sidqi mahu da sauransu lafazi yawa ya kawo to wannan shine bambanci tsakanin shi da sannan na biyu abinda za mu yi la'akari a nan gurin ai in kun lura su zahabi akwai wasu maganganun da suka yi wadda su sun ga mutanen zamaninsu da sauran lafuzan da sun yi kama da wannan akwai kalma irin wannan ba to aikin ne suka yi a nan su iraki maganan da sun dunkule a can yanzu sun yi maka a aikace gashi lafuzan sun zo sun zuba maka a wannan martaba gane wannan shine abin da ake nufi a nan sannan ya ce mulahazatun ala hada taqsimi wasu abubuwan dubi akan wannan taqsim raba wanda aka yi yulahazu ala hada taqsimi annahu fihi idmajul iraqi lil martabatayn al akhiratayn inda ibn abi hatim waj'alaha wahidatan wa hiya ar rabi'ah fihi a cikinta idmaju hadawa addamju idmajul iraqi lil martabatayn al akhiratayn martaba biyu na karshe inda ibn abi hatim ya hada su wajalaha wahida ya sanya ta daya wahiyar rabi'ah ita ce na hudu kaga ibnu abi hatim abu daya ya kawo sai shi jawo nashi wancan sai ya hada su guri guda sannan zada al-iraqi martabatan a'la ala maratib ibn abi hatim sai ya kara martaba na sama sama akan martaba na ibn abi hatim nan ma sun sha bamban sannan yace maratibul jarh maratibul jarh ومراتب ألفاظ التجريح عند الحافظ العراقي على خمس مراتب وجعلها ابن أبي حاتم وتبعه ابن الصلاح أربع مراتب كذا فلني نمبير المرتبة الأولى وهو أسوأها أن يقال فلان كذاب أو يكذب أو فلان يضع الحديث أو وضاع أو وضع حديثا أو دجال وأدخل ابن أبي حاتم والخطيب بعد ألفاظ المرتبة الثانية في هذه مرتبة تبيون سوسن سنية أنا أتنبه وأدخل ابن أبي حاتم والخطيب بعد ألفاظ المرتبة الثانية وصل لفظان مرتبة تبيو سنسنية أنا نفرقه في هذه وقال ابن أبي حاتم إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه هذا حديث شيء إن كاسم حديثي واتو 99 hanyoyi wato 99 in ka samu daya na ɗari a cikinta akwai wannan to hanyar ka 99 ne ba dari ba mun gane wannan وقال الخطيب adwanul ibarati an yuqala kadhabun saqitun kenan mafi muni kenan adwan adwan na na na na dani'un dani'un adwanun almartabatu ko kuma haka ne dani'un adwanun in ka ce dunahu hada dunahu wannan a bayan shi to dai mun san dunahu da dani'un duka dai a baya-baya ne in ka ce dani'un ma abu ne wadda ba shi da daraja dunahu wanda abin da yake a bayan wani ad wanda ismu ismu tafdil ne na'am thaniya fulanun muttahamun bil kadhibi aw al wad'i kana muttahamun bil wad'i aw fulanun ساقط fulanun halikun fulanun zahibun ذاهب الحديث فلان متروك متروك الحديث تركوه أو فلان فيه نظر فلان سكتوا عنه فلان لا يعتبر به ودن لفظا سوني أقبه ودمالا زي كيسو داي بايان داي يشرح أكنسو أو لا يعتبر بحديثه أو فلان ليس بثقة أو غير ثقة أو غير مأمون ونحو ذلك وانا يتشي مرتبة نبي وأقول إنسا مرتبة نوك فلان رد حديثه أو رد حديثه أو مردود الحديث فلان ضعيف جدا فلان واهم بمرة فلان طرح حديثه مطروح مطرح مطرح مطرح الحديث فلان ارم به فلان ليس به ليس بشيء لا شيء فلان لا يساوي شيئا العلامة العراقية وكل من قيل فيه ذلك من هذه المراتب الثلاث لا يحتج بحديثه ولا يستشهر به ولا يعتبر به نعم. يجي وننقل أوكم بإن ذا inda za ba istishhad ba mutaba ba in kana itibar ba ka bukatan irin waɗannan wasu siffofin kenan to yar yarqa in kare bitta addudi wannan hmm? to irin waɗannan siffofin ba za su shiga cikin ta ba waɗannan in sun taru hmm? ba za su mayar da hadisi hasan da ba hasali za su kara hadisin muni ne gane wannan wannan shine inda su ta ce yalqa anil inkari bit ta'addudi fa rubama rubama yasiru kalladhi budi sai su abul ashbal ahmad muhammad shakir ya ce a wannan maganan ai za ta kara hadisin muni dai yace muttahamun bil kadhibi da fasikun in sun hado fasiki da wadda ana tuhumar shi da ƙarya nan ma hadisi an rawaito ana tuhumar wani da ƙarya ita hadisi ne nan ma fasiki ne na ya rawaito nan ma mutahan bil kazbi Ahmad Shakir yace to wannan ya kara hadisin muni ne mun sake samun tabbaci akan wannan hadisin ba shi da abun nan ba ingantacce bane kenan annan ya tafi against suyuti gane wannan mala yace al martabatu tabi'a هكذا إيه فلان ضعيف أو فلان منكر الحديث أو حديثه منكر مضطرب الحديث فلان واهن فلان ضعفوه فلان لا يحتج به والمرتبة الخامسة فلان فيه مقال فلان ضعف فيه ضعف حديثه ضعف في حد أو فيه ضعف أو في حديث حديثه ضعف وأنا كما حديثه ضعيف نيكو أو فلان تعرف وتنكر فلان ليس بذاك فلان فلان ليس بذاك القوي ليس بالمتين ليس بالقوي ليس بذاك القوي جنا ليس بالقوي ليس بحجة ليس بعمدة ليس بالمرضي فلان للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه مطعون سيء الحفظ لين لين الحديث فيه لين تكلم فيه ونحو ذلك كان أقوى صحر ينزو وذكر العراقي أن أهل المرتبتين الأخيرتين الرابعة والخامسة يخرج حديثهما للاعتبار وأن ذاك ينفعل سبوهين اعتبار دون كرشه ملاحظات على على على هذا المر على هذا الترتيب وصابوبون بوندوبي أكان ونن داكي إذن نلاحظ منها من مرا في مراتب الجرح عند العراقي أنه يرى أن ما جعله ابن أبي حاتم في مرتبة واحدة من مراتب الجرح ليس كذلك shi yana ganin abubuwan da ibn abi hatim ya sa ya hada su guri guda a martaba na jar ya ci shi yana ganin ba haka ba ne haka ne likita mana da hanuma <laughs> wani miya ni dokta zo ne gile kama kurun dim ga zai ya idimin kuma annahu yara annama ja'alahu ibn abi hatim shi al-allamatu al-iraqi yana ganin annama ja'alahu ibn abi hatim abinda ibn abi hatim ya sanya ta fi martabatin wahida a martaba daya min maratibil jarhi a maratib na jarh dinnan laysa kadhalika shi yana ganin hada su guda bai dace ba yanzu mun ji na'am fa me fa ibaratu kadhabun aswa min ibarati zahib al hadith yace in ka duba ibara na kadhab wannan aswa ita tafi muni ina ibarati zahibul hadis da matrukul hadis yace zahibul hadis da matrukul hadis da kazzabun da makaryaci yace sun sha bamban ai wa qad ja'ala ibn abi hatim min hadhihi jami'aha fi martabatin wahida shi ibn abi hatim ya sanya su duk a martaba ɗaya ne amma wa ja'ala al-iraqi fi martabatayn iraqi sai ya raba su martaba biyu kazzabun fi awwal maratib ya sanya ta martaba ta farko wa hiya ashadduha ita tafi muni sannan zahibul hadisi matrukul hadisi a martaba ta biyu وعلى النقيض من ذلك جعل العراقي عبارتي لين وليس بالقوي في مرتبة واحدة النقيض النقيض abinda take wato kaman warware wancan me za mu gane kenan a can abinda a hade ya ya raba kenan wannan in ta zama aka si menene abinda a rabe ya hada su shine jawal iraqi ibarata layyin da laysa bil qawi ya sanya su martaba guda kaga a can ya raba ba wata a can wata kalma daban to anan ya hada kuma wani abun da shi Ibn abi hatim ya raba su wahiya akhafu shine layyinun da laysa bil qawiyyin wahiya akhafu maratib al jarh indahu awwalinsa ita tafi sauki a cikin maratib na jarh مخالفاً بذلك ابن أبي حاتم يصاب عيون أبي حاتم أنا الذي جعل العبارة الأولى في المرتبة الأولى والثانية في الثانية ودي سنيا حكني مخالفاً بذلك ما يصاب واغا ابن أبي حاتم الذي ودى جعل العبارة الأولى يسنيا عبارة فرقه في المرتبة الأولى آه، مرتبة فرقه والثانية في الثانية نبيكم مرتبة تبيه وقد تبع العراقي في ذلك الحافظ الذهبي ya ce shi raƙi kuma a nan ya bi sawun al'allamatul zahabi ne in ji wannan magana to wannan shi ne mulakas wanda ya kawo a kan al'allamatu al'iraƙi ya ce alhafi zubin hajjarin هو الإمام المحدث المفيد المجيد الحافظ المتقن شيخ الإسلام قاضي القضاة أمير المؤمنين في الحديث هنا قاعد تكين سوشيني وانا أني مشي وانا لقبينكو أكني أمير المؤمنين في الحديث خاتمة الحفاظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي الشهير ابن حجر دنجر مصر كما مذهبا شي الشافعي ولد بمصر القاهرة المعزية في الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة يا أن هيفيشي هجرانا لدري بقوي دا سبعين دا أكو ولم يلبث بيددي بأن ذاق قسوة الدنيا تو ياجد آتين دونية كان ابن دا يجين في فتوفي والده ما هيفيشي يرسو وهو طفل الحالي شياروني كرمي في الرابعة من, من العمر شيكرون سفلوني يرسو ما هيفيشي يرسو شيسا يجي ذاق قسوة الدنيا دا to mutum shi shekarun shi hurin mahaifin shi ya bar duniya za ka kaswatar duniya aiko walakin na hona shi biyatin amma ya tashi a guri ta'ariful ilma wata tuqaddiruhu tana tasan ilimi da kuma tasan darajan ilimi wa da fi kafirin min al-ulumi kuma ya amfanar da yawa a cikin ilmuka kenan kira bi an kenan kenan environment da ya tashi inda aka je da shi ya tashi ya girma a gurin mutane ne wadda sun san darajar ilimi kuma sun san amfaninta gane wannan hafiz al-qur'an al-karima wa huwa ibn 90 shekarun shi tara ya haddace al-qur'ani wa alfiyat al-iraqi fi ulum al-hadith abinda da zo nake gaya muku haddace alfiyat al-iraqi hada shekarun shi na lokacin wato ka gane hadda daban fahimta daban yaron yana karami yana da karfin hadda dimo kana girma baka gani ba yanzu wani hadis shekaru uku da suka wuce da yau fahimtar ka tasha bamban wani abu kai kadai zaka dauka ka ce <laughs> wannan abin haka ne dama karatun take in kana girma kwakwalwan tana buduwa hankali yana cika amma abubuwan duniya suna zuwa haddan za ta ragu gane wannan yawwa shi yasa sai ka saka wannan a kwakwalwanka yara a kanana ake sa su su yi hadda fi ulumin hadith sannan da muktasar na ibn al fi usulil fiqh habbaballahu Allah ilayhi Allah ya sanya wa zuciyansa son ilimin hadisi fan shaghafa bihi shaghafa ay sara muhibban hubban shadidan qad ha. حبا أي شغفها حبا شغفها الشغف الحب الشديد wannan fan shagafa bihi sai ya kasance mai matukan son ilimin hadisin wa aqbala alaihi sai ya kawar da hankalin shi duka kan ilimin hadisin wa waqafa hayatahu ala dirasati sai ya sayar da rayuwarsa kan karatun hadisin wa aksara rihlata fi talabihi yayyawaita yawon neman hadisin wa in kana qad sami'a kathiran min alhadith min qabl da kafin wannan ma yaji hadisai da yawa fa innahu lam yu'na bi talabihi amma bai himmantu da neman ilimin hadisin bada wa lam yuqbil alayhi bi kulliyatihi bai kawar da han bai mayar da hankalinsa kan ilimin hadisin gaba daya ba illa ba da sanati 96 wa 70 sai da sai da aka kai 796 فإنه كما كتب بخطه يد يربط حنونسا رلتافين صرف الحجاب وفتح الباب حفن وفتح الباب وأقب ورف الحجاب وفتح الباب وأقب كان أمبوري كوفان كان نفين farawa ne gurin kawar da wato mai da hankalin shi kan ilimin hadisi amma suna littafin raful hijab ne wa aqbala al-azmu al-musammamu sai wato niyya karfa ta zo mm. ala tahsili gurin neman ilimin musammimul azmi suna nabi musammimul azmi sabitun rasikhul azmi mm. kenan mutumin da ya saka niyya da karfi shine at-tasmimu على التحصيل ووفق للهداية إلى سواء ila سيئن sabil sai an datar da shi ga hanya wadda take daidai فطاف من أجله على الشيوخ وطوف في المدن وأكثر من السماع فطاف من أجله يا سبيد وان إلم على الشيوخ يقول ما مالمي وطوف في المدن يا أقرروا وأكثر من السماع يا جن حديث ونقل من الكتب الكبار شيئا كثيرا ينقلت لك من يمن أبو بوا الديوة يا سليمان نعم شنو يجي اجتمع أستاذين كبيرين يا يهرد من يمال ما يبيو هما الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن الحسين العراقي سند الشيخ النور الدين الهيثمي المتوفى سنة سبع وثمانمائة ولازم العراقية عشرة أعوام يا لازم شيء العلامة العراقي سوى شيء كروكوما a cikin malaman shi ba wanda ya dade da shi ya dade tare da shi kamar iraqi awamin takhallafi athna'iha rihalat ibn hajar ila sham wa ghayriha takhallala ya wace ya wacin da ibn hajar ya zo garin sham da wasu a ala hada shaykh takharraja ibn hajar to a gurin wannan malamin ne ya kore ya wato yayi karatunsa wa huwa awwalu man adina lahu fi tadris shine farkon wanda ya bashi izinin ya karantar fi ulumil hadisi a ilimin hadisi wa laqabahu bil hafiz ya sa masa laqabi da hafiz wa azzamahu jiddan ya girmama shi sosai wa nawwaha bi dhikrihi sai ya yada ambatonsa nawwaha annawhu asali muryan duji annawhu duji sannan in sun ce nawwaha ay rafa'a dhikrahu gane wannan to mu sai a nan darasinmu na gaba in mu zo mu tashi kan كان رحمه الله شين توفي الحافظ في الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة رسولا شدري تقوص ده خمسين دبيو منتصي متاشكا كان رحمه الله إليه المنتهى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك